لار dinlar toti bor اندلوس ko'rinur لار دان nomi qolgan bizni mulkdir اندلوس غير دين لار bu islom tarixini katta qismini o'z ichiga olgan Andalus tarixi. Tarixi. ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan, biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus. Ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan. Biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus. g'ayr dillar tortib olgan bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسى بن نصير حج لك مشتق bo'lgan Shuning uchun Sulaymon ibn Abdul Malik bilan haj safariga sherik bo'ladi. Subhanalloh Musa ibn Nusayr yo'lda ketayotib Alloh subhanahu va taolaga duo qiladi. Ey Allohim, agar menga hayotni iroda qilsang, meni jang maydoniga keltirgin. Agar menga o'limni iroda qiladigan bo'lsang, rasulingni shahrida Madinatul Munawvarada jonimni olgin deb duo qiladi. e'tibor bering, qalblar Allohga bog'liq bo'lgan qalblar. Hajga boradi, haj qiladi va hajdan Makkadan qaytib Madinaga kelgan vaqtida Madinada vafot qiladi. E'tibor bering, umrini jihad bilan o'tkazgan kishilar Alloh subhanahu va taologa qanday qilib bog'lanishlikni, qanday qilib duo qilishlikni biladi subhanalloh. Umrini harbiy holatda o'tkazgan odamga juda katta katta dars bo'ladigan hayot Musa ibn Nusayrda. Duo qilsa ijobat qilinishligi la ilaha illalloh. Andalusni eng burchagidan yo'l olib kelib Dimashqqa kelib duo qilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni shahriga kelib ashablar bilan birga dafn qilinishlik bu haqiqiy ibrat oladigan, mulohaza qiladigan holat. Allah subhanahu va taolo Musa ibn Nusayrni manzilatini yuqori qilsin. Allah subhanahu va taolo Musa ibn Nusayrdek qo'mondonlarni bizi ummati islomga ham chiqarishlikni nasib qilsin. Lekin e'tiborni jalb qiladigan yana bir nuqtasi Tariq ibn Ziyod. Tariq ibn Ziyod Andalusdan qaytgandan keyin mutlaq xabari ko'rinmadi. Ishonchli tarix kitoblarida ham Tariq ibn Ziyodni bundan keyingi hayoti nima bo'lganligi, qayerda faoliyat qilganligi, qayerda vafot qilganligi noma'lumligicha qolib ketdi. Lekin agarchi ishonchsiz bo'lgan manbalarga e'tibor qilinganda 102-hijriyda Dimashqda vafot etganligi yozilgan bo'lsa ham, lekin bu ishonchsiz manbalar bo'lganligi uchun hech kim ayta olmaydi Tariq ibn Ziyodni bundan keyingi hayoti nima bo'lganligi. Musa ibn Nusayr, Tariq ibn Ziyad Shomga kelishligi bilan bir ajib ish sodir bo'ladi. O'sha Musa ibn Nusayr hali fathini oxirga yetkazmagan Sahra mintaqasidan musulmonlar bu Sahra mintaqasini fath qilishlikni e'tiborsiz qoldiradi. Juda kichkina mintaqa bo'lishiga qaramasdan fath qilinishligi e'tiborsiz qoldirilgandan keyin bir necha muddat o'tgandan keyin o'sha yerda Nasoro mamluklari vujudga kelib oyoqqa turib, Andalusdagi islomga putur yetkazishlikka sabab bo'ladi. Agar Tariq ibn Ziyod yoki bo'lmasam Musa ibn Nusayr bo'lganida albatta bu mintaqani qarovsiz, fathsiz qoldirmagan bo'lardi degan ko'p fikrlar tarixda yangragan. Demak, Musa ibn Nusayr, Tariq ibn Ziyod rahimahumulloh Ikkalalari ortga qaytgandan keyin bu Andalusning fath qilinishlik davri yakuniga yetadi. Undan keyin bu davr 92-hijriyda fath qilingan bo'lsa Andalus 95-hijriyni oxiriga qadar, ya'ni 96-hijriygacha davom etadi. Undan keyin yangi davr boshlanadi Andalusda. Bu davr 96-hijriydan boshlab 38-hijriygacha davom etadi. Bu davrning nomi ahdul vulat, ya'ni valilar davri deyiladi. Bu shundayki Andalus bir necha taqsimotdan iborat deb aytib o'tgandik avvalgi. Birinchi bosqich bu Andalusning fath qilinishlik bosqichi. Musa ibn Sayr, Tariq ibn Ziyad rahimahumulloh artiqatgandan keyin Andalusda futuhatlar ya'ni to'xtagan. Shuning uchun bu davr fathlar davri, lekin tarixda subhanalloh e'tibor bersangiz, bunday tez muddatni ichida katta jang qilishlik juda qiyin bo'lgan Andalusdek mintaqalarda, Andalus diyorida musulmon askarlari qattakon yerni fath qilib olishlik bu tarixda faqat musulmonlarning tarixida o'tishligi mumkin bo'lgan ko'rsatkich bo'ladi subhanalloh. E'tibor bering, oz muddat ichida 3,5 yil muddat butun Andalusni boshdan oyoq Illa o'sha Sahro mintaqasi juda xaritada kichkina ko'rinadigan mintaqadan boshqa hamma joyni fath qilishgan. Demak, Musa ibn Nusayr Tariq ibn Ziyod qaytgandan keyin bu davr yakunlanib, ikkinchi davr, yangi davr valiylar davri boshlanadi. Bu 96-hijriydan aytib o'tdik, 138-hijriygacha davom etgan, ya'ni 42 yil vaqt mobaynida. Bu valiylar davri degani go'yoki Andalusiya bir hokim. Bu hokim musulmonlarni katta hokimi bo'lgan Xalifatul Musliminga itoat qiladi. O'sha davrda Sulaymon ibn Abdul Malik bo'lgan va Andalusga bo'lsa Abdulaziz ibn Musa ibn Nusayr rahimahulloh vali bo'lgan. Bu kishi aytib o'tgan Abdulaziz Musa ibn Nusayrning o'g'li xuddi otasiga o'xshagan juda taqvolik, juda parxeskor, sadoqatli juda jang sirlarini yaxshi puxta egallagan tajribali qo'mondan bo'lgan edi. Avvaliga Abdulaziz ibn Musa ibn Nusayr rahimahulloh Andalusga hokim bo'lsa, undan keyin o'sha 42 yil ichida 22 ta vali Andalusga hokim bo'ladi. Abdulazizdan keyin o'sha 42 yil mobaynida 22 ta hokim almashadi. Ya'ni go'yoki 42 yilga taqsim qiladigan bo'lsak, har bir hukmdor 2 yildan Andalusda hokim bo'lganligi, Andalusni boshqarganligi ko'rinadi. Subhanalloh, nima uchun fath qilingan davrida 3 yil shunday qiyin, mashaqqatli futuhatlar bilan mashg'ul bo'lsa ham, shunday qiyin holat bo'lsa ham birortasi o'zgarmagan holatda jang qilgan. Birortasi hokim o'zgarmagan holatda qo'mondan o'zgarmagan holatda davom etganda Andalus fath qilingandan keyin 42 yil mobaynida 22 ta hokim o'zgargan. Lekin bu narsa albatta o'zgarishlik Andalusni ichki tizimiga qattiq ta'sir ko'rsatadi. Chunki har bir vali, har bir hokim o'zgartirilganda o'shani o'zini davri hisoblanadi. Bir hokim 2 yil hukmronlik qilgan bo'lsa, o'sha hokimni davrida deb aytilinadi. Albatta bu o'zgarishlar, bu tag'yiratlar Andalusning ichki nizomiga, Andalusning ichidagi islom manhajiga qattiq ta'sir ko'rsatadi. Nima uchun bunday ko'p o'zgarishlar, nima uchun bunday ko'p tag'yiratlar hokimlar orasida bunday ko'p almashuvlar bo'ldi? Bu o'sha Andalusning ikkinchi davri hokimlar davri dedik 42 yil. O'sha 42 yil ham ikki qismdan iborat bo'lib, Birinchi qismi 96-hijriydan boshlab 123-hijriyga qadar davom etgan, ikkinchisi 123-hijriydan 138-hijriygacha davom etgan ikkiga bo'lingan davr deb aytsak bo'ladi. Birinchi davrda fath davri, futuhotlar davri, jihad davri, o'sha davrda hokimlarning o'zgarishligi, jihodda shahid bo'lganligi, yoki bo'lmasam biror bir jarohat yeb, jarohatlanib almashgan bo'lgan bo'lsa, ko'p hokimlar undan keyingi 123-hijriydan 138-hijriygacha davom etgan davrda hokimlar, valiylar ko'p inqilobatlar sababli, ko'p hiyla nayranglar sababli almashganlar. Biz birinchi taqsimotda hokimlarni ko'pi shahid bo'lganligi uchun jarohat olganligi uchun almashgan davrga har bir hokimga to'xtalib olmaymiz Chunki valilar hukmdorligi Andalusda ikkinchi bosqich bu valilar davri dedik. Bu davrni avvalgi qismi bir necha sifatlar bilan ikkinchi qismdan ajralib turadi. Birinchi ajralib turgan sifati islomni yoyishlik sifati bo'lgan. Shak shubhasiz aytib o'tdik, jihad qilgan, dinni yoyishlik uchun fath qilishlikka harakat qilganligi uchun bu dinni yoyishlik sifati bilan ajrab turgan. Qanday qilib Andalusga islom barqarorligi, islom futuhati kirgandan keyin o'sha yerdagi islomiy kishilar mustahkam o'rnashgandan keyin insonlarga islomni ta'limotini bera boshlagan subhanalloh. dunyo hamjamiyatida o'sha davrda Andalus bo'lsin, boshqa mintaqalar bo'lsin, insonlar juda qaloq, juda ilmsiz jaholatda yashagan bo'lgan. Insonlar subhanalloh dinni haqiqiy ma'rifatini bilib qolgandan keyin bu dinga juda mahkam kira boshlaydi. Bu dinni yanada chuqurroq o'rgana boshlaydi. Hattoki bu dinda biror bir yetuk odam bo'lib ketishligi tarixda juda ko'plab o'tgan. Andalusda Ispanlar qachoniki musulmonlar o'rnashib din ta'limotini, haqiqiy din ma'rifatini sof islomda o'rgata boshlaganda Ispanlar haqiqiy dinni, haqiqiy samoviy din ekanligini bilishgan. Bu dinni shunday shomil dinki dunyo hayotini, oxirat hayotini hamma tarmog'ini o'z ichiga olgan deb topishgan ispanlar. Va yana ispanlar bu dinda ochiq ravshan aqidani topishgan. Va yana bu dinda muntazam ravishda ibodatni topishgan. Va yana bu ispanlar bu dinda siyosiy shar'iy hukmlarni juda puxta bitilganligi topilgan. E'tibor bersiz birodar, agar insonlarga haq dinni sof ravishda yetkaziladigan bo'lsa, avval insonni g'am g'ussasi din bo'lib qoladi. Shuning uchun ispanlarga ham Andalusda avvalgi davrda islom shunday bir chiroylik ravishda yetkazilgan ediki, ispanlar daqa dinda mahkam sobit bo'lgan kishilar o'sha davrda bo'lmagan. Ispanlar bu dindan juda mufassal ravishda ta'limot olishgan. Chunki bu din ularga qanday qilib akangiz bilan muomala qilishlikni, qanday qilib ota-onangiz bilan muomala qilishlikni, qanday qilib qo'ni qo'shnilar bilan muomala qilishlikni o'rgatgan edi. Bu din ularga qanday qilib do'sti yoringizga muomala qilishlikni, tanigan va tanimagan kishingizga qanday qilib muomala qilishlikni o'rgatgan edi. Shu bilan birgalikda bu dindan ispanlar qanday qilib dushmaning bilan muomalat qilishlikni ham o'rgangan edi. Topishgan edi bundingdan haqiqiy haqiqatni. Shuning uchun ispanlar dinga to'da-to'da bo'lib, to'p-to'p bo'lib, jamoaviy jamoaviy holatda kirishgan edi. Chunki ispanlarda o'sha davrda hokimiyat bilan oddiy insonlarni o'rtasida uzoq katta masofa bor edi. Lekin din unaqa emas. Din hokim mahkumning o'rtasida bir xil. Din amir ma'murni o'rtasida bir xil. Din qodi mahluqning o'rtasida bir. Shuning uchun umumiy Andalus mintaqasini Andalus diyoridagi ispanlarda umumi islomga kirgan edi, musulmon bo'lgan edi. Chunki bu Andalus diyorida yashovchi kishilarni aksari ispanlarni tashkil qilardi. Arablar va barbarlar Ostrikni tashkil qilar edi. Yana Andalusning hokimlar davrini avvalgi qismini xos ajrab turadigan belgilaridan biri Ispanlar fath qilgan fotihlarga har bir narsada ergashadigan, taqlid qiladigan bo'ldi. Hattoki lug'atda ham. Andalus ahli deyarli barchasi arab tilida gaplashishlikka taqlid qila boshladi. Hattoki nasora ispanlari va ispan yahudlari ham arab tilida gaplashishni boshladi. Hattoki lug'al arabiyani arab tilini o'rganishlik faxrga ham aylandi. Subhanalloh. Bu ham Alloh taoloning qonun qoidalaridanki zaif bo'lgan millat nusratlangan millatga g'alaba qozongan g'alaba qozongan quvvatli millatga hamma narsada taqlid qilib keladi. Biz ozgina umrimizda mana Sovet ittifoqini yiqilishlikdan oldin qanday qilib unga ummatlar taqlid qilganligini ozgina hayotimizda ham ko'rganmiz. Hattoki rus tilini bilgan kishi jamiyatda ichida ancha obro'liroq kishi bo'lgan. Hozirda ham shunga o'xshagan. ingliz tili hattoki arab diyorlarida maktab bosqichini eng asosidan boshlanib o'rgatib kelinadi. Hattoki faxrga aylanib qolgan ingliz tilini bilgan odam, "Oho, mashalloh, bu ingliz tilini biladi" degan gaplar bilan hattoki musulmonlar ichida ham bu holatlar ro'y beradi. Fitna fitna bu Yevropa madaniyatiga ergashishlik fitnasi. Yevropani madaniyatiga aldanib bunga taqlid qilaman deb Alloh subhanahu va taolo sharafli qilgan arab tilidan voz kechishlik. Hattoki insonlar aytib o'tdik, zaif bo'lgan ummat quvvatli bo'lgan, nusratlangan. Agar kofirlar miqyosida aytadigan bo'lsak, quvvatli yengan kofirlar millatiga taqlid qilib yashaydi dedik. Hattoki mana Kuvaytga bir nazar soladigan bo'lsak, Kuveyt ahli zohirida ommaviy axborot vositalarida shunday e'lon tarqatilganki, Kuvaytni xalqiga rahim qilib, Kuveyt xalqini tarafini olib Amerika Kuvaytga kirdida Iroqni urushlik uchun. Degandan keyin ko'z bo'yamachilik bo'ldida, bu aslida siyosat edi, makr hiyla edi. Kuvaytga kirib oldi. Amerika Kuvaytga yonini olgan kishi bo'lib kirib oldida, undan keyin Amerika Kuvaytni Saddam Husayn zulmidan, jabridan omon qildi degan shovshuvli voqealardan keyin xalqlar subhanalloh Amerikaga taqlid qila boshladi. Hattoki ba'zi bir musulmonlar go'dak farzandini nomini Abdullah George Bush ham deb nomlagan. Bular hammasi fitna Yevropaga taqlid qilishlik va umumiy olganimizda Alloh subhanahu va taoloni xalqlar ustiga qo'ygan bu o'zgarmas qonun qoidasi. Qachoniki islom rivojlanib, islom baquvvat bo'lib, xalqlar ustidan hokim bo'lib, o'zini adolati bilan albatta bo'lganida ingliz bo'lsin, boshqasi bo'lsin, hammasi islomga taqlid qiladi, hattoki tilida ham. Va yana bu bosqichni, bu qismni xos ajrab turgan taraflaridan Qurtubani musulmonlar poytaxt qilib olishgan. Avvalda nasroniylar poytaxti to'lay-to'la bo'lsa, musulmonlar o'sha davrda Qurtubani poytaxt qilib oldi. Sababi to'lay-to'la bu avvalgi poytaxt Andalusni shimolida bo'lib, dushmanga yaqin joyda joylashgan bo'lganligi uchun Qurtuba, ya'ni janub tarafiga musulmonlar poytaxtni jildirishgan. O'sha hokimlar davrida o'tgan 42 yilni avvalgi qismida juda muhim bo'lgan nuqta bu Fransiyaga jihad uyushtirilishligi edi. Fransiya tarafga futuhatlar davom ettirib jihad qilishligi edi. O'sha Andalus avvalgi hokimlar davrini avvalgi davrida bo'lib o'tgan ba'zi bir amir umarolardan Fransiya taraf futohatni kengayishtirishlik uchun jihad uyushtirgan ba'zi bir valilarni zikr qilib o'tamiz degan edik. Ulardan mana As-Samh ibn Malik al-Hulani rahimahulloh. As-Samh ibn Malik al-Hulani rahimahulloh bu kishi Umar ibn Abdul Aziz rahimahullohning xilofati davridagi valilardan biri bo'lgan. E'tibor qiling, Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullohning tilga olganida qalblar cheksiz xotirjamlik oladi. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullohni nomini eski olganda inson juda obodonchilik, adolatga to'lgan rahim shavqat xalqlar ichida yoyilgan davrga fikr cho'mg'iydi. Xullas kalam Umar ibn Abdul Azizni davrida qul ostida bo'lgan valilardan biri Andalusda As-Samh ibn Malik al-Hulani. Bu kishini zikr qilishligimizdan asosiy maqsad bu kishi o'sha Fransiya taraf jihodni oldinga olib borgan va faol Fransiya taraf futohatlarini davom ettirgan kishilardan biri bo'lganligi uchun shu kishiga to'xtalib o'tamiz. G'ayr dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus unda bo'lgan ko'p daholar turli kashf bu ixtirolar hayratomuz ko'p binolar bizni mulkdir Andalus unda bo'lgan ko'p daholar turli kashf bu ixtirolar hayratomuz ko'p binolar bizni mulkdur andalus g'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdur andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdur andalus 8 kunda fatih bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulkdur andalus 8 kunda fatih bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulkdur andalus Ertalabki eshitirishlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bismillahirrohmanirrohim. kitoblardan